Բարև հայրենակիցներ, այսօր օգոստոսի 10-ը, օրը երկուշաբթի, եղանակի ջերմությամբ ողջունում ենք բոլորիդ մաղթում ամառային ակտիվ հանգիստ։ Արջևում էր հերթական աշխատանքային շաբաթն է։ Ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Օրվա մեր ծրագրում 3 տարի առաջ Հալեպից Արցախ գալով Հովիկ եւ Վրեժ Ասմանյան եղբայրները Ասկերանի շրջանի Բերքաձոր գյուղում 15 հեկտար այգի են հիմնել։ Մանրամասները քնարբաբանի պատրաստած սյուժեում։ Ինչպիսի առօրյա ունեն գյուղական ակումբները։ Այդ արդի Վանիկ Նոյկովը զրուցել է Հադրութի շրջանի Ուխտաձորի համայնքի ակումբի վարիչ Լիլա Ղասումյանի հետ։ Առաջարկում ենք լսել նաև օգտակար խորհուրդներ։ Մեր եթերաժամը կավարտենք հորացույցով։ Այժմ այս ամենի մասին առավել մանրամասն նախ լսենք Քնար Բաբայանին։ Օգոստոսի կիզիչ արևի տակ կեսօրին Բերքաձորի այգիներում ուրիշ աշխատողներ չկային, միայն Սիրե Հայասմարյան եղբայրների ընտանիքներն են։ Վրեժը տրակտորով խաղողի վազի համար փոս է փորում։ Եղբայրը Հովիկը կնոջ Իզաբելի եւ ավակ որդու Լևոնի հետ բարսկական դեղցի բերքն են հավաքում։ Չերմոցի մեջ ցիտրուսային, ամեն տեսակի ցիտրուսային, միայն գրեփֆրուտ ունենք գրեփֆրուտից զատ ամեն ունենք, պամելո ունենք, նարինջ, մանդարին, դեսագանի ներան, շուշտ լիմոն դեսագանի, առավել քիմքուատ փոքր նարինջներ են եւ բենզահիր փոքր լիմոն է։ Ընդհանուր քանի տեսակի ցիտրուս ունեք։ Մոտավորապես 11 Երեք տարի առաջ Հալեպից Արցախ գալով Հովիկ եւ Վրեժասմարյան եղբայրները Ասկերանի շրջանի Բերքաձոր գյուղում 15 հեկտար այգի են հիմնել, որտեղ այսօր աճում է 10 տեսակի մոտ 3000 մրգատու ծառեր եւ բույսեր։ Ձիրանը տվեցինք մի քիչ, բարձապես համդեսեցինք մի հատ, որտեղ քիչ էր մնացածը չհասանք համդեսելու, կողացան բան նորմալ է։ Տեղց անցյալ դարի մի քիչ տվեց, էլի անցյալ դարի մենք տեղցը չէինք հանդեսած, մի հանդես հենց համին նայեցինք մի 20-30 հադիկ էր ընդհանուր ծարի վրա, մի հադին համին նայեցինք, ինք մնացած տոմնա հասունանայինք ոնց է լինելու, մի քանի օր վերջ արդեն ծարերի վրա չկար։ Աստորեն մենակ դեսնա որ այս տարի բեկ տվեց։ Թուզն ուր հələ։ Չէ, հələ հələ ոչ դուզնուր ժամանակ գուզե որտեվ անցյալ դարի արչի դարի որ ուժեղ ծուրդ եղավ վնասեց էլի նորից են սկսել Ի տարբերություն անցած տարվա, այս տարի կլիման ավելի բարենպաստ է։ Բացի դրանից ասմարյաններն արդեն հասցրել են այգու ողորմման հարցը լուծել։ Սեփական ուժերով արտեզյան ջրհոր են փորել եւ այգին արդեն 1 տարի է կաթիլային համակարգով է ողորմվում։ Հովիկը պատմում է, որ անցած տարիներին երաշտի ու խիստ ձմռան պատճառով տանձի եւ զեյթունի ծառերի մեծ մասը տուժել է։ Բացի սեփական այգին մշակելուց, այս տարի ասմարյանները տնկիններ ներկրելու պետպատվեր ունեն։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը 40 միլիոն դրամ է տրամադրել Ասմարյան Գրինլանդ ընկերությանը պետպատվերի շրջանակում Սիրիայից թթի տնկիներ ներկրելու համար տնգիները արդեն պատրաստվում են, փետրվարին Ղարաբաղ կլինեն, մարտին կհանձնվեն։ Այս առաջինն է, հա, իրենք էլ փորձելու են ոնց է ստացվելու մեր աշխատանքը, որտեղ մենք միայն տնգին ապահովելը չէ, այլ դրանից հետո որ գյուղացիները պետք ունենան խորհրդատվության պիտի գնանք բացադրենք ոնց անեն, որ ծարի աճը ավելի արագ լինի։ Դրա համար օրինակ ասենք ինքը pedagogan զակազը 20000 է, մենք վերելու ենք օրինակ 21000 1000 ծառը մեր մոտն ենք տնելու Հովիկը պատմում է, որ տնկիներ ներկրելը, սեփական ծառատեսակներ մշակելը եւ զարգացնելը իրենց ģերնպատակն է եղել ի սկզբանե։ Այգի գործության այն համակարգը, որը ստեղծել են ասմարյան եղբայրները, պետք է եկամուտ բերի ոչ միայն բերքի, այլ նաեւ տնկիների վաճառքից։ Երբ որ եկանք հələ սկիզբը մենք պլանի մեջ որ մեր սորտերը բերենք, վերջեստեղ սկսենք աջեցնել, որբեսի թարմացնեն բոլոր հին այքիները, լա թութը, լա մնացած սորտերը։ Այս 3 տարում, ինչ ասմարյանները հաստատվել են Ստեփանակերտում, Հովիկի խոսքով ավելի քան 600.000 ԱՄՆ դոլար են ներդրել այգեգործության մեջ երկու ընտանիքների կացության հարցը լուծելու համար։ Այս տարի ասմարյանները դիմել են կառավարությանը օգնել հիպոթեկով սեփական տուն ձեռք բերելու համար։ Հիպոթեկով դունը կդել ենք արդեն, հարմարվել ենք, ամեն ինչը հարմար է մեզ համար, քինել նվաստավոր է շուկայականի ամեն ինչի համեմատ։ Մենք երկու ընտանիք ենք, երկու ընտանիքը, եթե առաջնահերթային դները պիտի վեգալենք, դա կնշանակի ամեն մեկ դոնը 50-90 հազար դոլար, երկու դոնը ստացում է 160-170 հազար դոլար։ Իսկ մենք դուն կդանք, որտեղ երկու ընտանիք հանգիստ կապրենք, ամեն ինչ դիմեցին կառավարության, որ սուբսիդավորեն, սուբսիդավորում արինք, մեզ օգնեցին, բայց բանկը դրամ չկա։ Ասմարյան եղբայրները երկմտանքի մեջ են։ Եթե տան հարցը չլուծվի, երևի մտածեն հեռանալու մասին, ինչը նրանց հավաստմամբ բնավ չեն ուզում։ Մինչ տան հարցը կկարգավորվի, Հովիկը օրերս մեկնում է Ինդոնեզիա աշխատելու, այնտեղ գործընկերներ ունի, որոնց հետ առևտրով է զբաղվում։ Մենք վաճառականությամբ կաշխատեինք այնտեղ, գործընկերներ ունեմ միասին։ Այնտեղ դե սկսեցինք մի բան։ Դունի բող վաստակենք հանկիստ։ Ես այնտեղ դունել ունեմ, վարծուդված բարեգանինձի հանկիստ հեպոթեկի գփագե էս տան բարակային, բայց որ երկու դան հարաշնահերտային բան դա չեմ կարող արդեն փագել։ Իսկ կորձը դակավին բան չէ, որ ասենք ֆիքսված պաստայան եգամուտ ունեմ, որ ասեմ օրինակ էս կանա կարող է փագել բան չկա։ Ռիսկի արդեն այդ բարակային վնասելու եմ ամեն ինչ։ Սյուժեն պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ and higher stars. Կարծիքն է եթերում այսօր օգոստոսի 10-ն օրը երկուշաբթի։ Ինչպիսի առօրյա ունեն գյուղական ակումբները։ Այդ արդիվ Վանիկ Նովիկովը զրուցել է Հադրութի շրջանի Ուխտաձորի համայնքի ակումբի վարիչ Լիլա Ղասմյանի հետ։ Գյուղական ակումբների մշակույթի տների եւ մշակութային կյանքի մասին ժամանակին քիչ չի խոսվել։ Ոլորտի աշխատակիցներից հետաքրքրվելով արկա իրավիճակի ունեցած հնարավորությունների մասին ամենուր ստանում ես նույն պատասխանը։ Ունենք շախմատ, շաշկի, երիտասարդները գալիս զբաղվում են։ Տեղական առանձնահատկություններն ու հնարավորությունները հաշվի առնելով գյուղական մշակութային կյանքի արդյունավետ հետաքրքիր կազմակերպման դեպքեր, եթե հանդիպում են, ակամա զարմանք են պատճառում։ Իհարկե ուրախալի է, որ ի դեմս հանրապետության յուրաքանչյուր գյուղական ակումբի կամ մշակույթի տան համայնքներում երկու տնորենի եւ հավաքարարի աշխատատեղ է ապահովված։ Այնուամենայնիվ շախմատի կամ շաշկու խաղատախտակները հատուկ են այցելուներին տրամադրել, կարծում եմ դժվար է մշակութային կյանք կամ հետաքրքիր ժամանցի կազմակերպում համարել։ Համայնքներում մշակութային միջոցառումների կազմակերպման հիմնական պատասխանատվությունը փաստացի ծանրացել է դպրոցի ուսերին։ Գյուղացիները նախընտրում են տնային պայմաններում օգտվել հերոստալիքների համացանցի ընձեռած հնարավորություններից։ Միայն երբեմն-երբեմն հիշել շախմատի կամ շարժկու խաղատախտակի շուրջ ջերմ անմիջական եւ վերջապես զուտ մարդկային շփումները, որոնց ոչ մի տեղեկատվական տեխնոլոգիա դեռ չի կարող փոխարինել։ Վերոնշվածը գյուղական ակումբները փակելու կոչ չէ, որովհետև փակել այն նշանակում է իսպար վերացնել անմիջական շփման հնարավորությունը։ Ընդհանրապես կառուցվածքային ու բովանդակային փոփոխություններ են անհրաժեշտ ոլորտում։ Հադրութի շրջանի Ուխտաձորի համայնքի ակումբի վարիչ Լիլիա Ղասումյանը համակարծիք է, որ ակումբների գործունեության նկատմամբ երիտասարդների հետաքրքրության պակասը լրացնում է համացանցը։ Այնուամենայնիվ նկատում է, որ գյուղական ակումբն իր գործունեությամբ կարող է նպաստել նրանց համախմբմանն ու միմյանց նկատմամբ սրտացավ լինելուն։ Բացի այդ, խորհրդային տարիների գյուղական աշխույժ մշակութային կյանքի ու հետաքրքրությունների, այսպես ասած, փլուզմանը զուգահեռ դեռևս չի ստեղծվել այն նորը, որին անհամբերությամբ կսպասեր երիտասարդությունն ու ընդհանրապես գյուղի բնակչությունը։ Ակումբի վարիշ Լիլիա Ղասումյանը նշում է, որ երիտասարդները հետաքրքրված չեն ակումբի կազմակերպած միջոցառումներով։ Այնուամենայնիվ, երբ փորձել են որպես նորույթ գյուղում երիտասարդության տոնը նշել, օրվա հերոսների ակտիվությունն աննախադեպ է եղել։ Ակումբ մենք ունեցել ենք պատերազմի ընթացքում, որ ռմբակոծվել է, հիմա շենքը վատ վիճակում է։ Հիմա մեր գործնեությունը կատարում ենք դպրոց։ Գողպետարանում սենյակ կա, որ ամեն ինչ դրված է։ Երիտասարդները հավաքում են, խաղում են, բայց շատ փոքր է միջոցառում կազմակերպելու համար։ Խոսք են տվել, որ պիտի կառուցեն, շենք պիտի կառուցվի։ Տոն օրերը կազմակերպվում է թե գյուղամիջում, թե դպրոցում, թե մեր այդ շենքում։ Ամեն մի հանրապետական, թե շրջանային բոլոր միջոցառումների մասնակցում ենք Ինչ խմբակներ ունեք հենց ակումբինգից։ Չէ, ակումբինգից խմբակ չունենք։ Ես չեք մասնակցել ենք թիփ հարատոնին։ Մեր շրջանից մեր գյուղն է ներկայացրել։ հա։ Ինչ եք կազմակերպել, ինչ եք ներկայացրել այդ փառատոնը։ Փառատոնին մենք թից առաջացած ամեն ինչով ներկայացել ենք։ Հիմնական մշակույթային չի եղել մեր բարը, երկը հադրոտնա ներկայացրել։ Որ ասցիք գյուղապետարանում կա այդպիսի հա։ հատկացված սենյակ, այնտեղ ինչ կա տեղադրված։ Նարդի, շախմատ, դոմինո, մի հատ սենյակ էլ կա, բիլիարդ դրված բիլիարդ են խաղում երիտասարդներ ազատ ժամանակ։ Մշակութային միջոցառումներից, ասենք, բացի տոնորերը եւ այլն, կա որ ինչ որ գյուղի համար երեկոյան ինչ որ երաժշտական կամ մշակութային հետաքրքիր միջոցառում լինի, բոլորը հավաքվեն, միջև հիմա ամեն մարդ իր համար երիտասարդներ կամ չեն հələ ներկայանում չեն այս սեզոնին բայց այս ամեսն էլ որ վերջանա նրանից հետո արդեն սկսլանանք իսկ օրինակ առաջվա հետ որ համեմատում եք առաջ այդ ձեր չէ ավելի ակտիվ է հետաքրքիր է տարբերությունը ինչու՞ն է երևի համակարգիչներն է հիմա ամեն երիտասարդն այն մի համակարգիչ դրած նստած 5-4 մա ինտերնետում լսում է հետաքրքրությունը չկա։ Բայց դուք ինչպես կգնահատեք, ինտերնետն է լավ, թե անմիջական շփումը։ Անմիջական շփումը, անմիջական շփումը հենց երիտասարդներին իրար հետ միացնումը, կարիս քո սրտից խոսքը ընկերոջդ ասես, ընկերդ քեզ ասե։ Դա սենց բոլորին հեռացնում է իրարից։ Ամեն մարդ իր տան նստած է, չգիտի թե քո ցավը ինչ է, իմ ցավը ինչ է, մեկի ցավը ինչ է։ Դա շատ լավ է, վերկարից համախմբից միանան երիտասարդները, մեկը մեկին մի բան ասե, մի բան լսի, մի բան սովորին իրարից։ Իսկ եթե օրինակ ուզում եք մի հատ միջոցառում անեք, գալիս են ակտիվ մասնակցում են, ընդգրկվում են, թե անտարբեր են։ Երիտասարդները չէ, հիմնականում աշակերտները ով կազմակերպ։ Դպրոցի հետ համատեղ։ Կհիշեք բացի թթի փառատոնը վերջի մշակութային միջոցառումը, որ տոն չի եղել, բայց ինչ որ միջոցառում է կազմակերպել։ Մեր գյուղում երիտասարդների տոնն է կազմակերպել։ Ես որ կազմակերպել եմ այդ ժամանակ նոյեմբերում նաև։ Այդ տոնը շատ հետաքրքիր ընկամ լի, երիտասարդներն շատ լավ մասնակցում։ Դրա համար ես ուզում միշտ որ կան ներկայանալ։ Շատ ակտիվ մասնակցալ եմ զույգերով եւ գերուխում այլալ հարցեր, խաղեր։ Եթե օրինակ ասենք լինի գաղափար, հնարավոր չի գյուղում կազմակերպել վերջո այդ ժամանցը երիտասարդության հետաքրքիր ժամանցային ծրագիր, որ իրանք էլ ակտիվ կան մասնակցեն։ Հնարավոր չի դա գյուղում կազմակերպել անել։ Հնարավոր է, մենակ այդ տեխնիկական կողմը, այդ մասն է մի քիչ դժվար, բայց դե ինչ կա, ախր հավաքում գյուղի մասշտաբով ինչքան կամը մասնակցումը մեր երիտասարդներն հələ այդքան հեռու չեն մշակույթից, լավ է։ Իսկ արդեն ձայնագրությունից հետո գյուղական ակումբի վարիշն անկեղծանում է, որ իրենց առավել հաճախ մասնագիտական վերապատրաստումներն ու խորհրդատվություններն են պակասում։ Հաղորդումը պատրաստել է Վանիկ Նովիկովը։ հողին մեռնել սրտիս խորքիցը Հայաստանի հողին մեռնել սրտիս խորքիցը Բաժակները չաուշի անդրալիկի սերոտ փաչին գևորգ չաուշի ցողին թող չարժանա մահվանորի այո ցողին թող չարժանա բժշկյանցի Անդրանի սերով փաշի Գևորգ Չաուշի Սիրելի ռադիոլսողներ, կարծիք հաղորդաշարն է եթերում այժմ լսենք օգտակար խորհուրդներ։ Ամարային անախորժություններ։ Կյանքն ամարանոցում լի է անակնկալներով եւ բոլորը չէ որ հաճելի են։ Ուրեմն խոսենք այն մասին, թե ինչ կարող է պատահել ամարանոցում յուրաքանչյուրից հետ եւ ինչ պետք է ձեռնարկել այս կամ այն դեպքում։ Հանկարծ բռնում է ռադիկուլիտը։ Պարկեք, ցավազրկող ընդունեք, կարելի է հավասար քանակությամբ ծովաբողկի հյութ եւ օղի խառնել, շփել մեջքը եւ բրթե շորով փաթաթել։ Վաճ չլինի, եթե մեջքին կաղամբի թերթ կամ գոթուկի լայն տերև դնեք։ Մեղուն խայթել է եւ ալերգիա է սկսվել։ Փուշը հեռացրեք ասեղով կամ ունելիով, ձեռքին կամ ոտքին խայթած տեղից վեր գոտիով կամ շորով կապեք եւ սառը դրեք։ Ընթունեք հակահիստամինային հաբեր։ արևից վարվել եք, վարվածին տեղափոխեք հով եւ ցանկալի է կամոտ տեղ։ Մերկացրեք մինչև գոտկատեղը եւ պարկեցրեք, ոտքերն ու ձեռքերը գլխի մակարդակից մոտ 20 սանտիմետր վեր բարձրացնելով։ Աշխատեք սառը ջուր խմեցնել, գլխին, սրտի շրջանում, անոթներին, ոտքերի տակ սառույց կամ սառը ջրով թրջած սրբիչ դրեք։ ընկելեք աստիճաններից, սառույց սառը թաց շոր դրեք, այսպես 5 րոպե սառը, 5 րոպե սովորական ջերմաստիճան եւ այսպես շարունակ։ Վնասված հատվածը փաթաթեք ամրացնող էլաստիկ բինտով։ Հաջորդ օրվանից օրական 1-ից 3 անգամ օգտագործեք ցավազրկող եւ կակացնող քսուկ։ Եթե կոտրվածքի կասկած կա, սառը դրեք վնասված հատվածին։ Եթե կոտրվել է ոդկը, ծառի ճյուղի կամ փայտի օգնությամբ անշաժացրեք այն, ամրացնեք ոչ մի դեպքում այդ ոդկը գետնին մի դրեք եւ ուղիղ բուժկետ։ Եթե վնասվել է ձեռքը, շարֆի կամ գոտու միջոցով անշարժ հենե գոտկատեղին մոտ, որ เป զի չկախվի եւ գնացեք նույն հասցեով։ Ձերքով կպել եք խարույկին եւ այրել ձերքը։ Արված հատվածին 0.5%-անոց անուշադիր սպիրտ քսեք, չորացրեք ստերիլ անձեռացիկով կամ բինտով, շփեք սպիրտով կամ օղիով, ձվի սպիտակուց քսեք եւ վիրակապ դրեք։ Խորոված հանելի շամփուրով ծակել եք ձեռքը։ Եթե արյուն է գալիս, պինդ կապեք վերքը, սպասեք մինչև արյան հոսքը դադարի, ապա ձեռնամուխ եղեք լվացմանը։ Մշակեք վերքը 3% ջրածնի գերօքսիդի լուծույթով կամ մանգանի թույլ լուծույթով։ Վերքի շուրջը մաքրեք 0.5% անուշադրի սպիրտով կամ յոդով, ստերիլ անձրացիկով կամ բինտով չորացրեք վնասված մակերեսը եւ ծածկեք վիրակապով։ նստել եք միջացիկ քամուտակ եւ մրսել եք։ Խոտաբույսերի տակ թեյ խմեք խառնած մեղրով կամ սև հաղարջով։ Կերեք միայն թարմ բանջարեղեն եւ հավի տակ արգանակ։ Ժամը 1 թեյ գթալով մեղր կուլ տվեք։ 2 ժամը 1 կոկորդը ողողեք սոդաաջրով։ Կես-կես բաժակ բողկի եւ գազարի հյութ խառնեք, ավելացրեք մի-մի ճաշի գթալ մեղր եւ կիտրոնի կամ լորամրգու հյութ։ Խմեք մեկական ճաշի գթալ արավոտյան եւ երեկոյան։ Գլուխը սրբիչով ծածկած 15 րոպե շնչեք եւ հաց կարտոֆիլի վրա։ кончается Засыпают принцессы и монстры В темноте не видать лица Я не брошу тебя, я с тобой буду до конца еще когда-нибудь вернется нас Կարծիքն է եթերում օրվա մեր հանդիպումը ամփոփեն կորացույցով։ Այսօրը ծնվել են Ալեքսանդր Գլազունովը, ռուս կոմպոզիտոր, Մկրտիչ Խրանյանը, հայ բանաստեղծ արձակագիր թարգմանիչ, Արնե Տիսելյուսը, շվեդ կենսաքիմիկոս Նոբելյան մրցանակակիր, Ժորժի Ամադուն, բրազիլացի գրող, Վոլգանգ Պաոլա, գերմանացի ֆիզիկոս Նոբելյան մրցանակակիր, Երվանդ Մանարյանը, հայ սիրված դերասան, ռեժիսոր, սցենարիստ, Ալբերտ Արիստակեսյանը, հայ գրականագետ, Օլեգ Ստրիժանովան, կինո եւ թատրոնի ռուս դերասան, Անատոլի Սոբչակը, Ռուսաստանի պետական եւ քաղաքականականավոր գործիչ Քսենիա Սոբչակի հայրը։ Ալեքսանդր Ադաբաշյանը ռուսաստանցի դերասան, նկարիչ, սցենարիստ, Արա Նազարեթյանը հայ արձակագիր, Անտոնիո Բանդարասը հոլիվուդյան իսպանացի կինոդերասան, Արամ Գաբրիելյանովը ռուսաստանցի հայտնի մեդիա մենեջեր, News Media ընկերության գլխավոր տնօրեն։ կարծիք հաղորդաշարի օրվա օգոստոսի 10-ի թողարկումն ավարտվեց։ Ստուդիայում էր Տաթևիկ Գասպարյանը։ Կհանդիպենք վաղը նույն ժամին։